serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago gake cyangwa mwiriwe we wahisemo ibiganiro bya radiyo isanganiro ndaguha ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango ikiganiro cy'uno munsi kidushikana ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoki aho tuyaga na bamwe mu bakenyezi ku bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi kino kiganiro gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu search for common ground ku mfashanyo y'ishyirahamwe ry'abanyamerika rijeje iterambere USAID Share Makoto ni jana wateguriye kino kiganiro ndasubiye kubaha ikaze Radio Isanganyiro y'ubujumbu ni ku FM ku murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibicindwe kwiyungunganya k'umukenyezi ni kimwe mu bituma yikingira mabi akoregwa abakenyezi uno mukenyezi w'imyaka mirongo ibiri n'itatu amaze hafi umwaka acuruza amata mu isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki yemeza ko urudandazwa ari kimwe mu mirimo abigeme n'abakenyezi bakora yemeza ko kudandaza amata bimufasha kuronka ibyankenerwa karamfasha nyine kuronka ibintu bimwe bimwe mba nkeneye mu buzima ko umuntu akenera ibintu byinshi Eh. uretse ibintu bimwe bimwe n'ibiki nk'umupfaso cyangwa umwigeme wo mu rungano rwawe aba akeneye aheza akaronka ari yiyunganije bon urabona ibintu by'ubuzima biragoye uvuze ngo wicare ngo urindire uzokora ibintu wize usanga biriko biragorana nyine urategura imbere hawe nyine eee eh. uvuze ati iyo babonye baranga ishuri cyangwa ati ibindi nzobironka najya ku mugabo cyangwa ibindi nzobironka mu bundi buryo ni iyihe mpanuro uhetse ukabaha eh, abo barahari abo barahari nyine kubera abantu bose ntibiyumvira cyo kimwe gusa nk’uyu impanuro ucumuha ucumwereka yuko ko kera ibintu byari biri bon je ni byinshi mbona nashyitse ko n'ukuri ibyinshi nashyitse ko kubera yuko nyine urabona yuko uriyungunganya urakenera dufate nkanjye ndakenera sirata amavuta ndakenera impunzu ndakenera gufungura ibintu nk'ibyo sindindira ngo paka naka bintu oya ndavyihajeje nyene kubera yuko ako kazi nkora nyene kambesheje eh ukwamara umwaka wiyungunganya mbega ugiye kuraba igikorwa kiraheza ki bavuga ati akazi kose karatanga iteka wewe ubona hari iteka kano kazi kaguhaye e eh, kararimpereza nyene kamiteka kubera yuko hagiteka urironka mu gihe udasaba kubera ko nanjye ntasaba kubera aka kazi kanjye nyine numva kampaye iteka eh. mbega urubatse cyangwa umwigeme rero ndubatse urubatse eh. uzi imyaka ingahe seventwazi imyaka mirongo ibiri n'itatu ukavuga ati ngira nkore hari n'abandi usanga bagira n'imyaka mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu badakoze wewe icyo cyumviro cyakujya mu buryo bo jewe ukuntu nabyumviye nyine nararabye ngomba nje ku ishuri ngomba mpetse ku ishuri perezida ndavuga umugomba mpeze urabona ntushobora kugenda diregiti ngo bandaye nca ndiyumvira guca njya kwicara muhira numva umenga nyene ntibinyoroheye nca ndiyumvira ko nondera ngene nyene ndo nk'umutahe hama nkakora kugira nihagira ko mbandanya niba nzobandanya mbandanye nyene mvuga ati ndafise aho nigejeje naho nzobandanya je simbona nohagarika akazi oya eh nobandanya nkora kano kazi kaheza kakagufasha gute mu rugo kagufasha kugira iteka gute mu rugo kagufasha kwirinda bimwe twita amabi akorerwa ziba nyinshi kubera yuko aguma ategereye ikintu cyose bamuhe iki akabame iki hari n'ibintu dusanga bidakenewe kurinda gusaba umugabo ingaruka rero ziza ni hahandi uca usanga ufite umugabo nyine nawe asanzwe yemereye ukundi kuntu aca akubwira we ni wicaye gusa urindiriye ibiza kubwira urye ibintu nk'ibyo nyine numva nawe ko babikubwiye bitakunezera turabye umuntu yavuga ati ikibanza cy'umukenyezi cyangwa cy'umwigeme mu kwiyungunganya wewe mu ishuri iki ikibanza cy'umukenyezi cyangwa cy'umwigeme mu kwiyungunganya jeno mu ishuri ako kiri imbere nyine je mbona bimeze neza kuko ukoze ibintu byose bigenda neza ubu ntiyakiri zo kuvuga ngo umugabo niwe akora yaha cyangwa ngo umuhungu niwe ukora bijya akora nawe wobikora kubera ko inguvu imana arazi nturi kimuga n'ibimuga mbona byunganya bigakora iyo umukenya yiyunganije keretse ku ruhara rwiwe biraheza bigafasha ku muryango biraheza by'igihugu ku muryango birafasha kubera yuko hari igihe umufasha wiwe swate yabuze yagiye kurondera muga ntimwobura mwese nimba umwabuze wowe uba waronse ku gihugu naho urumva uba uri ko nyine urafasha guteza imbere igihugu kubera ko tubariha amakori mu bariha amakori nawe urimo kubera ko urakora mu ntara ya cibitoki uvuga ati ibintu mubona abigeme abakenyezi bukoreramo cyane bihari n'ibihe mbega biroroshye gukorana n'amashyirahamwe yo kugurana eee biroroshe mugabe bivana ngo umuntu wese aba abyumva mm-hmm. eee kubera agenda akunda ibintu kudandaza kubera eh, ibikorwa bihari umwigeme yokora ugiye kuraba aho ugeze amaso ubona ari ibihe je ibintu nyene mbona yokora je mbona umenga ibintu vyo gucuruza nibyo sawa kubera yuko uranguye ikintu ntubura akanyungu runaka naho wokabura ntuhomba mu gihe wakoresheje nyene ubwenge nyene ubuzi nyene waranguye eh, ukadandaza kubera yuko si ikintu uvuga ngo ni ikintu nkoze kizonzanira inyungu nyuma y'igihe kirekire oya je mba byo kudandaza ari byo umuntu yokora kubera ibintu vyo kurima je ndabitinya mm. eh. ibintu byo kudandaza urabona ko abigeme n'abakenyezi babihurumbiye hari icyo byabafasha mu kwiteza imbere eee eh, cyangwa imyuga n'imyuga ni kubera yuko umwuga uwuzi nyine urumva urakora ukoresha amaboko yawe nyine n'impano yawe ibyo uba warize nyine mu mwuga imyuga eh. ukunda kubonamo abakenyezi ahanini gushona eh. akajambo ka nyuma nk'akamowotera abandi bigeme usanga baguma barindiriye byinshi ku babyeyi baguma barindiriye byinshi ku bibatse ko bazokubakana canke ku abo bubakanye uno munsi na kare eh, je nohanura ku bavyeyi nohanura yuko bokora bose apana kurindira ngo naka ni wakora ibi kuko naka ni yaja gukora ibi swata akabura abuze usanga muraye inzara kandi mutari kuyirara kubigeme nabo arashobora kuvuga bon je ndarindiriye nzosanga vyuzuye niwagenda ugasanga vyuzuye ntuzi ko uzoyibamwo amahoro gwazo avuga ati wasanze nyene vyuzuye mugana we niwagenda ugenda uvuga ati jya ibyo afite ni ibi nawe akakwereka ibyo afite ni ibi muzobana nyine mwubahana nyine muzobona ko mwese mugomba mukore nyine mubanire neza Francine Kanyange n'umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda inyuma yo kurangiza ishure yarondeye aho akura akanoti ko kugura utwankenegwa inyuma yo gukora mu bunywero ntiyahimbawe n'imigenzo ya bamwe mu bagendera muri ivyo bibanza uretse ko n'akazi nyezina katari koroshe mu kiringo kitari gito yagiye araziganya araheza ashinga idandarizo ariyo butike jewe maze imyaka ibiri ndandaza nyene ibintu nyene cyane cyane hanini n'ikintu cerekeye amazi nico kintu gisohoka cyane kurusha ibindi naho ibi vy'amacupa ni ibintu nyene bagura rimwe rimwe ikintu ca mbere gisohoka n'amazi amazi n'ibi binyobwa henikeni nyine nazo nyine kwa ndanguza nyine nko kuri detaye si gose haheze imyaka ibiri utanguye kwiyungunganya imbere yo gushika muri buno buzima bwaho uyungunganya mushinga aho udandaza ibidandazwa mbona bitandukanye vyatanguye gute wari uvuye he wari ufite imyaka ingahe watanga ukora iki mu buzima bwawe cenga ishure narakoreye abantu kenshi narakoze mu kabare nongera mu bare butandukanye mbwa mu nyuma rero maze kuza ngaha muri mwinzima hoteli navuga ati jewe nubwo ngiye mu kabare aka kazi ka mbere akabare ka nyuma ko navuga ati sinzosubira sinzosubira sinzosubira mugabo urumva nkabishyira mu gisabisho kuko byose ni imana ikintu cyose ugikora ufite intumbero uvuga ati jenshi ntegereza gushika kuri iki novuga ati niho kurondera isabune mu bisanzwe mu bubare nyene nta kandi kazi sibutike nadandaje si ububare bwamaze kubona nyene kuntu umuntu bamufata ivyo navyo nyene ndabona kumenga sizohaba ndabiherezako ibintu vy'ubuzi navyo ubuzi bwo burabona ko bugoye canga abona ko bijya bavuga kubanza gukora ibibazo kugira uronka akazi jerewe kubera nayo imaze kuba ndino mbwa nkiyumvira ati none ngende subire makamba ngiye gukora ikibazo urashobora kuvuga ati reka jewe nkore nimba uko biri kose reka nkore muganda afise icyo nzoshika umunsi n'umunsi nzobiheba kugira ngo ushike kwiyunganya warasesejwe n'ingene bamwe mu kabari usanga bigenza nk'umukobwa washoboye kububamwo ubwo buzima gute urumva eh, mu bisanzwe eh, ntikari gusa byari kumwe no mu bintu by'amaseminere biki abakiriya b'amaseminere nabo urakora hamwe nyine sinzi amutaha n'umugongo eh. bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe guhemukirwa n'umukoresha canke abakiriya ni zimwe mu ntambamyi zituma abayigeme bacika ivutu mu vyo bakora kanyange asanga gumiza umutima kwihangiro kwirinda uburyarya no kuziganiriza kazoza arizo nzira zirashe mu kwiteza imbere kumwigeme ariko ngo kuronka umutahe vyovyo ntibyoroshe nugukora gusa mwarerega ikintu kitugora umutahe nugoye rego barashoboye kutubwira ngo batwandike ngo abantu bahejeje amashuri dufate umusanzu ibishomeri ngo ngo batwandike ngo bazoduha imitahe mugabo imitahe twarayirindiye turayibura rero umutahe niugoye urose akazi mugabo cambere cose kugaya akazi n'ibintu vya nyuma kuko nimba ari akazi none ntushobora kukujyana ukakora mugabo mba gukuye hahanja n'icyo gituma nuvuga ati akari ko kose gakore nimba ari cyo gihombo ushobora kuronka ku kwezi ukironke mugabo atawe wibye atawe waseze atawe wagize niko nabivuga ni ikihe kibanza cy'ubwizigirwa mu kazi ko kwiyungunganya eh, kumpa iteka karampe iteka mugabo ni ukwizera umuntu yego eh, nubwo nabafashe ibyo niyo ngo nganigemo mugabo nkaba mfise ibintu by'akajagari cyane abandi nabi hariya na hariya nawe bibaza ko ibyo babinabikubwira yego barashobora kuvuga ati genda wumvirize buryo bube gito bwiwe afise eh, ati umwumvirize hama wongera mubaze ibibazo wumva ingena kwishura ati arafise umwete mugabo arafise ibindi bibi byinshi byinshi byinshi byinshi ugasubira inyuma muri ubwo buryo nyine mugare rero nk'uko navuga ati icya mbere cyo nohanura none nibaza ko kugahaza atari gahore nimba ari igihumbi uronka icyo nyine gakora uko ukabona kakunaniye naho utaha mugabo uvuga ati kakunaniye kubera izi mvo ntacyaye bataguhemba urazi n'abakoresha bamwe bamusanga bameze nabi ugasanga umukozi arakoze haheze igihe batanamuhereza amahera kandi ari ku urandyohera by'ukuri pe ikiganiro n'isanganiro ry'imiryango gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu search for common ground ku buryo butangwa n'ishyirahamwe ry'abanyamerika usaid wizeyimana valentine wewe adandaza ibitenge mu isoko ya cibitoki avuga ko kudakunda kuzera inze ari imwe mu mvo zamutumye yiyungunganya akemeza ko yatanguje umutahe muto ariko urudandaza rwiwe rwogo rwagiye ruratera imbere je kungene byanjemo kimwe gusa jewe ndi umuntu ngo ibintu byo gusabiriza birangora kuko iyo nsabye n'umuntu kenshi mba nizeye ko amavandonka hama rero iyo ntarose mbonamo akagaye hama niho naciye niyumvira kuyungunganya natangiriye ku mutahe mutonya cyane kama ndagenda ndateye imbere ego iyo nsabye umuntu ikintu sindakironke ndabibonamo akagaye abakenyezi benshi uno munsi hari abakenyezi badafise amikoro mbega iyo umukenyezi adafise icyo yikora ko araheza akabaho gute iyo umukenyezi adafite icyo yikora ko akenshi arahura n'ingorane nyinshi cyane cyane mu rugo arahura n'ibibazo ari naho umugabo usanga abagabo b'iki gihe sinzi usanga n'umugabo yamutahaye akabona abandi hariya bafise uburyo ugaca usanga we amweretse ko ntacyo amaze kumbure kubera afise amikoro makenya izo ngorane rero zigenda zirahura n'abakenyezi kenshi cyangwa ugaca usanga nimba aricyo yari akeneye umugabo ntakimuhaye mugabo we afite icyo yikorako muri uwo mwanya asabye agisabye ntakironke aca yikora ku byo aba afise izo ni ingorane zigenda zirahura cyane cyane mu ino inkimbo eh, eh, usanga amengo abagabo barashushe cyane urumva abonye ubonye ufise amahera ajyana nawe abona ufise uburyo ajyana nawe ni irihe tandukaniro ry'umukenyezi afise icyo yikora ko mu kwiyungunganya n'umukenyezi icyo yikoraho itandukaniro ririho kandi rinini cyane iyo ufise icyo wikoraho urateza imbere urugo rw'iwawe ugateza imbere n'igihugu kuko iyo uri kurakora urakora utanga amakori birazamura umutungo w'igihugu nawe mu rugo rw'iwawe uratera intambwe muri makenya kuko ntuguma hahandi iyo ufise icyo wikora ko urashobora kugaburira umuryango urashobora kurondera ukigisha abana gusumba wa wundi agenda agenda asabiriza asabiriza mu isanzuye hariho ubudasa bw'umukenyezi ariko ararondera n'ubundi ateze amaboko umukenyezi yiyungunganya aratandukanye n'umukenyezi atiyungunganya wavuze ati iyo umukenyezi atiyungunganya haravamo akagaye mbega wewe uno munsi urahabye aho ubaye n'abo mubanye wiyumva gute jewe ndabye aho mbaye n'ababanyi ndiko ndaraba ngo nyinshi havamo akagaye kanini cyane kuko haragira n'aho umugabo agutuka ko ntacu umaze ko mm, waje no kumuhombeshereza urugo utunzwe no kurya ingufu ziwiwe ibyo ni ibintu kandi bikomeretse umukenyezi cyane umva ni ingaruka mbi ku mukenyezi adafise amikoro adafise kwiyungunganya nk'abandi mugabo iyo ufise nawe kwiyungunganya nawe arabona ko hari icyo umaze mu rugo kuko we arazana nawe ukazana kandi bigafasha umuryango mukagira gutera imbere mwese mushize hamwe uti imyaka itandatu wiyungunganya wahereye ku gatahe gato niko watubwiye mm. ako gatahe nimba bibanga kuba kangana iki uno munsi ugereranije ibikorwa uri kurakora ubishyize mu gaciro ubiha akahe gaciro ni ukuri jewe natanguriye ku mutahe mutonya cyane icyo gihe idorari ntiryari bwaduge natangiye kujya ngena kurangura hajya kwa siyoni nkaza ngatanga amadeni hama mbona amenga ibintu byo gutanga amadeni nabyo ahubwo bintera bimpombesha hama nca ndagenda ndagenda kurangura muri kongo ndibuka umunsi wa mbere ngenda kurangura muri kongo byabaye nko kugira ambiyanse kugira ndahabone kuko sinungutse kuko nasanze amadepanse ari menshi nanjye natwaye umutahe mutonya nga sinaretse narabandanije kandi ndagenda ndagenda hama ndatinda ndatera intambwe nari natanguriye hafi nk'idolari amajana abiri yari amahera make cyane ndatera intambwe rero ndagera ku idorari amajana atanu ndagera no ku gihumbi cyangwa kirenga kandi narateye intambwe kuko ndafite icyo nakuyemo mu rudandazwa rwanje icyo wakuyemo kituyagira ni ikihe n'umunsi hamwe ukibona ati jyewe ni imyaka itandatu yakuye anabitse ego ndavuze icyo nakuyemo kuko iye shopu bwa mbere nayikuye mu rudandazo rw'iwanje maze kubona ko mengo nyene kudandaza kw'iwanje niwo mugawe wanje nariyumviriye ndagura iye yo kudandarizamwo hama naraguze n'amaparasera abiri hama narahavuyeho ndaronka n'akamodoka ibyo ndabishimira imana byose nabikuye mu rudandazo rwanje rwa misi yose rwo kwiyungunganya nico gituma rero najewe nohamagarira abandi bakenyezi bareke kurera amaboko bareka bareke kuguma bategereje ku bagabo hama nabo bahaguruke kumbure bashyiremo no gusenga imana ibahezagirira ibikorwa by'amaboko yabo tumenyereye kenshi iyo tuvuze umukenyezi ariko ariyungunganya tubona babandi badandaza ifu atangura adandaza ubuzima bukazorangira adandaza ifu mbwa wewe uratubwiye ko washoboye gutera imbere uno munsi kumbura afise ihangiro ico kindi wifuza gushika ko nk'imbono twovuga vision mu rurimi rw'igifaransa wifuza uvuga ati uno munsi ndabona ngira ubu rero ndiko ndakora ko bimaze kubigera ko fisi irindi hangiro nirihe nimba tarakabanga mu bisanzwe umuntu yari karakora ntiyifuza gukora mengo asubira inyuma yifuza gukora atera intambwe je nk'ubu numva mengo kubwiwanje namenyereye nja kurangura muri Kongo biranye n’umutahe bivanye n'uburyo umutahe umuntu aba afise hariho umutahe umuntu aba afise utamwemerera ko ashobora no kugenda n'ibindi bihugu n'ibindi bihugu mugabo mvuga ati imana inshoboje nkagira umutahe umeze nk'ukuze gatonya mu byiyumviro by'iwanje ndumva umengo sinaguma ndangurira aho muri congo eee eh, ndumva umengo notera intambwe nkaja sinigeze nkorana na banki ariko urambajije ati nk'umukenyezi adashaka nawe kujya mu rudandazwa kumengo baragira ubwoba ibintu biriya kujya gusaba ingurane kujya gusaba ingurane cya mbere ni uko uba umaze kuronka icyo ushobora gupoteka muri banki kugira ngo uheze iyo ngurane utafise icyo upoteka iyo ngurane nibaza ko bitakorohera kuyironka ahubwo nobahamagara ubwa mbere bakabanza bagakora kugira baronke icyo bashobora kwereka banki yaho bagejeje kuko hari nk'uwo ashobora kuyimvira gusaba ingurane mugabo atabihuriza ko n'umugabo nimba ari ibyo bafise ugasanga umugabo ntamwemereye ko abipoteka naho nyene kikaba ikibazo umugabo wewe uri kurakora urashobora kuvuga ati jewe nimba ari aka kantu kari ngaha reka ndagapoteka amabanki banki nteretse ingurane nongereze agataye mfise hama mbandanye nkora ntera intambwe hmm. watubwiye uti nje ndabona nanje kubw'umutahe ni wankundi noja kumudandaza nkarangurira no mu yandi makungu nturagira icyumviro cyo kuvuga ati gira nongeze umutahe ibikorwa byanje binyaruke nzo kwikore kuri banki meze ntangura ico gikorwa cyo ku kuguruka nka nje kure gusuma ubwo bwenge ahandi mu yandi mahanga ya kure ibyo naravyiyumviriye naravyiyumviriye cane nariyumviriye ko hari ikintu kimwe opoteka ego naravyiyumviriye gusa sindabikora mm. eh. ariko biri mu migambi ndabyifuza kubwira nanjye ndabe ko haguma hano nyine hano eh. rudadaza rwari rwakura muvuga ati nicare nanjye mpekenye utwo narondeye azoba ari ryari uzobugeze kuri iyo ntambwe mu bisanzwe urudandazwa sinovuga ngo azoba ari ryari cyangwa nzoba ngeze kuyihe ntambwe uko biri kose naho nogera ngira ngo ku mahera menshi sinzi kungene bayitana amamire ya cyangwa canke mu mwisanje umuntu aguma arondera kuko nta kigega c'amahera umuntu agira ngo aha ko ngejeje ngaha nyereka nicare nicare hama nge ivyo narondeye gusa je ntaho ndavyumva sinzi umuntu aguma arondera aguma arondera sinovuga rero ngo azogera ngo ahantu ngo nicare ntekereze ngibyo naronde ahubwo nzoguma nkora kumbure nagura amantene aha na hariya nimba ubu nkora ibi nagura ibindi n'ibindi mbwa sinovuga ngo nzokwicara hmm. akajya mu kanyuma akajya mu kanyuma akamu wotera abagabo usanga rimwe na rimwe babera intambamyi ukwiyungunganya ku bakenyezi babo abagabo boterera gute kugira ngo umukenyezi ashobore kwiyungunganya atera imbere akamo ka nyuma hahamagarira abagabo bashyiramo uruhara kugira bafate abakenyezi babo mu mugongo kuko umukenyezi ateye intambwe aba nibaza ko n'urugo ruba ruteye intambwe hari abagabo benshi hahamagarira ko bokwikuramo ibintu byo kubona kumenga umugabo umugore ateye intambwe akagira amafaranga ibi na biriya kumengo nakagaye kubera abagabo benshi arakubwira ati umugore wanje ntiyodandaza sinobona atunze amafaranga gutunga amahera yo acangaya oro sivyo nibyo je nibaza ko ari ibintu bisizemo usanzwe wubaha urubaha nyene kuko ari n'abatadandaza bagaya abagabo babo hama bakaborohereza mu kujya kudandaza mu buzi bwabo bakabahereza imitahe ari ukuvuga ati jewe uzojya jewe byose oh, nta uzi ibintu ukungene bigenda kuko uno munsi urashobora kwibaza ko uzokwama uriho umurasiyo na byose abana byose ubikurikirana hama ejo imana ikagutwara mugaho umugore yaramaze kumenyera kwiyungunganya nibaza ko ubuzima bubandanya no ku muryango uba umusigiye n'umugabo yotahura yuko mu bikorwa byiwe bya misi yose imana umunsi umuntu avira iyi satana utegura agafasha umukenyezi wiwe abakenyezi nabo usanga batwagwa n'iterambere cyane ugasanga bibaga inshingano z'umukenyezi mu rugo mubabwiriye nibaza uko biri kose nuhamagarira umukenyezi naho yoba yateye imbere ko ategereza kubahiriza inshingano z'urugo akamenya ko umutware wiwe iminsi yose aguma ari umutwe w'urugo akamubaha akamenya umwanya wo kujya kudandaza n'umwanya w'urugo ibyo nibyo mpamagarira abakenyezi umukenyezi nta atera imbere ngo ace abona ko umenga umugabo ntaca amadze ubukene bwugariza imiryango ngo ni kimwe mu bituma abakenyezi baca ugwevu bagakura amaboko mu mpuzu gutyo bagakora ibikorwa byo kwiyungunganya bukuru perpetarongo igisata c'amakoperative n’amashyirahamwe mu ntara ya Cibitoki yemeza ko amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana yatumye abakenyezi biteza imbere ku rugero ruboneka ibituma agateka kabo kubahirizwa kurusha uko byahora ahanini igituma umukenyezi ava mu rugo akaja kurondera ingene yo kwiyungunganya kugira yiteze imbere n'ubukene buba bubugarije kuko mu minsi yeze mu rugo abakenyezi batega icyo abagabo bazanye ntaco bari bafise bobo bashobora kuvuga ati ndafise aya mafaranga ndagura iki canke ndakora kiriya ndagura agahuzu nambara canke mbuze ayo makara ndaza kwikora ku mufuko bategereza ico umugabo azanye ariko ico rero caratumye bava hasi kugira nabo bagira icyo bunganiye mu rugo bagira icyo bunganiye uwo mushinga ntahe wabo kandi kugira nabo nyine biheshe agaciro biheshe agaciro mu rugo biheshe agaciro no mu gihugu kuko uyu munsi hariho umukenyezi ushobora kubona urabye ibyo ariko arakora ugasanga baravuga bati ujya mukenyezi n'umukozi koko ujya mukenyezi n'umukenyezi witeka arafise icamariye igihugu arafise n'icamariye urugo umukenyezi yanakoze arahaguruka akajya kwiyunganya kugira ngo yumve ko hari umukenyezi witeka nko tubwira umukenyezi atarava mu rugo gutagatega kiwe usanga akatubahirijwe gute umukenyezi atarava hasi kugira ngo nawe amenye ingene yo kwiteza imbere yongera ateze imbere urugo kugira yunganire umushinga ntahe wiwe kenshi usanga mu rugo bitagenda neza kuko harajamo n'agasuzuguro umushinga ntakamusuzugura akavuga ati ntacu araba nyina bari kumwe ugaca usanga aragize ibibazo byinshi mu rugo ibyiyumviro bikamubana byinshi ugasanga ubuzima bwiwe ntibugenze neza uno munsi turabona yuko abakenyezi bari barijukira kwiyungunganya Uwobaza ati uruhara rw'umukenyezi mu iterambere eh, ry'urugo n'imiryango mu mwishuri uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'urugo n'umuryango ni uruhara rukomeye cyane kuko kuva na kera bavuga bati umukenyezi ni nk'ingo y'urugo kuko eh, n'umuzezwanzu niwe abona byose mu rugo ingene bimeze oh, niyo hariho eh, igikenewe gukorwa hajya mu rugo umukenyezi niwe yakura umugabo we akamubwira ati oh, iki umva rero oh, mu iterambere ry'urugo umukenyezi arafise uruhara runini cyane kuko iyo amaze kwiteza imbere hariho byinshi amara aheza akarangura atarinze ashike kuri icyo kintu yuko ategerezwa kwitura iki y'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana amamikorofinanse barayitura akabaha ingurane gutyo bagashobora kurangura iyo migambi yabo kandi bakagenda barariha neza atakibazo anise sayidi ni umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya cibitoke avuga ko ukwiyungunganya k'umukenyezi iruhande y'iterambere ry'umuryango gutuma haba no gukomeza umutekano mu ngo no mu gihugu mu gihe abigeme n'abakenyezi batari bijukiye kwiyungunganya muri iyo ntara yemeza ko uruhara rw'abajyaga intwaro mu guhimiriza abakenyezi ari ntangere ziba ndaza cyane cyane ku rurimi n'ubworozi ibintu bakabidandaza turabona ko abakenyezi bo ngaho ntara ya cyutoki reka n'abigeme basa n'abafashe iya mbere mu bikorwa byo kwiyungunganya mbega biraheza bigafasha iki mu miryango biraheza bigafasha iki no mu iterambere ry'intara sibyo imbeshere abakozi mu ntara cy'ibitoke ibigo byo barabikora cyane rwose ntibajye mu mashyirahamwe ntibajye mu migambwe ntibajye muvyo vyose byo bajahabona hanyuma bitoze basabe ivyo bariko bona amategeko muvyo ntangere ariko kandi bongere banabikore umva rero cyane batera akamati mwe bakinye zimwe cya mu mashyirahamwe cya mu makoperative cya mu migambwe tiniho muzaza mu kandi baranose kabona ko mushoboye muzimutera mu iterambere yagiye mu nama y'umugamba yagiye mu twagabaye amurika agende amaze ubwigenge tuza tugatera imbere twese akabazo kanyuma ku bijyanye n'igisata cy'imibano kijyanye n'amashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana ayo mashyirahamwe abakenyetsi n'abashinjantare barayahurikiyemo ari benshi mbega ayo mashyirahamwe araheza agaterera gute